նախշունա, ջանիդ մատաղ նախշունա, վախիլմի, կամացեմ սրբում, տեսավոր լվացքըդ կանուղ պրրեցիր, գործի ես հա, գործի լինելը լավ բենը, հա, ես հայատում առաջին օրն է, չէ, մարդակերտի կողմից եմ, մեր գյուղում ես պետ ունց են ասում, այսինքս ասում էին, հիմի գյուղ կա, որ ով ինչ ասի։ Կեսին մորթեցին անիծվածները։ Էն մի կեսն էլ գաղթական Ռուսաստանների էսուեն տեղնեն։ Մունք ջանիտ մատաղ, չուզեցինք շատ հեռու գնալ, մնացինք էստեղ։ Ի, նաշունը քար դառնա։ Ասա դարդ կա, որ իրենը չլինի։ Դրա համար էլ երազումս անցյալն եմ տեսնում։ Կկարոտես, բա չես կարոտի։ 20 տարի պահեստապետ եմ եղել ջանիդ մատաղ։ Ոչ ես եմ մեկի քեֆին կպած, ոչ էլ իրենքի։ Մեր նախագան, որ կանցիլարի մոտից չեր զլում, հե հե պետունց նախշուն, հե նախշուն։ Աղջի մի շուտ եկ պահեստը էլ հայնդի անենք։ Մեջքս օխտը տեղից քրտնում էր։ Խալխն ինչ կմտածի աջանը թերնկած։ Գուրիեր ունես թող աշխատի։ Գուրիեր աշոկդ մենակ ռոճիկ ստանալու համար ա մեկել որ թու թե ինչ էր գալու բերանաս։ Գյուղի 5 անժելաներից մենակ նրան էինք աժոկ ասում։ Սիրուն էր կատարվածը, նախագահիս աչքն էլ սուր։ Եհ, ով կմտածեր, թե գալու է ժամանակ, երբ մեր ժամանակի վատից բեթարնել ենք տեսնելու։ հե պետունցն ախշու։ Ասա այդ պետունցն ինչի է շեշտում, երբ մի գյուղա մի նախշում։ Էդան ուննել, խորխորացած պապսա դրել։ Մեր ցեղի մեծերը ասես Աստծո հետ պայմանագիր կապած լինեին։ Հանգիս ձգում են մինչև 100-ը։ Պապս էլ 100-ում մեռավ։ Մերոնցից երկու հոգի նույնիսկ հաջողացրին դեռ մի տասնյակ էլ ավել արմունկով տալ նոր գնալ են աշխարհը։ Ասում են, papas որ լսել է առաջին ծղրտոցս, ափի մեջ հազացել է ու թե տուն ընկած հալի որ ձերքովս ուրիշ բան չի գալիս։ Մնում է իմոր անումը պադարկա տամ բալիս։ Մերս մրկացրել է ունքերը, բայց որ հերս աչքերը վրան ոլորելա, էլ ծպտ չի արել։ Տան տղամարդկանց խոսքը պետունց ցեղի օրենքն է։ Հիմիկվա հարսներից լիներ, լեզու կբանեցներ, ասեր. «Էդ նավթալին օտան ունի ինչի սա պետք»։ Խալխինը Ալինա Դալինա Մալինա լինի, իմինը դա, ընկերները քամակից տնած կախեն, նախ շունակիր կանչեն։ Ճիշտը որ ասեմ, սկի է Դալինա Մալինան էլ չի մի բան։ Իմը գոնե հայկականն Ինձ միշտ վերջին են ադուրեկել։ Այն ժամանակ, որ տրտընջում էի, ընկերուհիներս ասում էին. «Չես ուզում փոխիր»։ Բայց Ո՞նց փոխեի։ Պապիս ոսկորները գերեզմանում շրջվեին։ Չսիրել ուրիշ պատճառել կարճանիդ մատախ։ Հերս որ ֆրոնտ կնած, գերանդին մերս էր բանեցնում խոթարքերը հերո հանդում էին։ Գնալուց միշտ հարևանին ապսպրում էր, թե դու քո Աստվածը հերիքն աս, աչքդ իմի վրա էլ կպահես։ Խեղճն էլ պահում էր, բայց մի անգամ աչք գողացա ու փախա մեր տուն փոքր գառանչապ մի մեծ ворցակ ունեինք։ Չգիտեմ խելքին ինչ էր խփել, բակ մտա թե չէ, այնպես հարցակվեց վրաս, որ գլուխը ինչ ցավացն է երեսի սաղ տեղ չեր թողել, ասա շտարար։ Այս փոսիկները տեսնում ես, չիմացողը կարծում է ծաղիկ է խփել։ Որ հայելում չէի տեսնում այդ անտեր նախշերը, կատաղությունս գալիս էր, այդպիսի երեսով ու նախշու։ Հերս ֆրոնտից իդ չեկավ։ Սիրտս մի օր կարմրած չկա ջանիդ մատաղ Ընկերուհիներս են ստուտ գնացին, իսկ ինձ գլոլեցին մարդու տվեցին։ Տատս ասելա. «Քանի գլուխս վրասա, թող բալիսկան անջ կարմիրը ինձ ձերքով կապեմ, նիգարան չգնամ այն աշխարհքը»։ Մերս էլ ինչպես միշտ մեծի կամքին հակառակ չգնաց։ Ճարը կտրած ուրիշ կերպ էր արդարացնում իրեն։ Չեմ ուզում, որ ինձ պես ծանր շալակներ շալակես։ շալակ տարվա կեսը ոդկով ցեղ ունցես։ Քաղաքում աշխատող տղա է, գնա չոր ու ցամաք ասֆալտի վրա մանյեք։ Գյուղացու կյանքն ինչ է։ Գյուղացու կյանքը կտրվի։ Բահը ցածադնում թողերը ձերքն առնում, թողերը դնում գերանդին առնում, գերանդին կախուն կացին առնում։ Ձմրանն էլ գոմախ պիկողով նա ուսերը մաշում։ Երբ տղային տեսա, մի քիչ հանդարտվեցի պետ ոնց մեր ցեղում խեղճ բոյով մարդ դժվար կճարես այնքան են բարձրահասակ, որ քիչ է մնում մեջքից կռացած քայլեն։ Մեր ցեղի նույնիսկ աղջիկների քայլը չէր շփոթի ուրիշների հետ։ Շատ տղաներ նրանց չաթվածքը չունեն։ 9-րդ դասարանից արդեն մտածում էի, թե իմ բույն գուն է հավասար տղա, որտեղից եմ ճարելու։ Եվ հաճակատագիրը, իսկ ավելի շուտ տատս այդպիսի մեկին բերել հասցրել էր ինձ։ Համ չինարի բոյուն էր, համ էլ գեղեցիկ էր։ Հաշտ ու համեր աշխատում էինք ջանիդ մտախ։ Իրար դեռ մի չոր ասած չկանք։ Ոտքն էլ ցախ ծռել չուներ։ Բայց դե Աստված ասում է, քո հաշիվարածը դիր մի կող, տես ես ինչ եմ հաշվելու քեզ համար։ Մորս ուզածը չկատարվեց, ցեղից չպրծա։ Մեր Մարտին ախպերը հորս նման կռվից յետ չեր եկել։ Ծնողներն էլ ծերացել էին, պահող էր պետք։ Յետ քոչեցինք գյուղ։ Կյանք էր, անց էին կացնում։ Մեր նախագահի նման ամեն օր չէինք խորոված ուտում, բայց դե շաբաթը մեկ մեր մաղալից էլ էր ծուխ բարձրանում։ Վատ չէինք ապրում, չէ։ Վատը թուրքերն էին, որ գնալով շատանում էին, շատանալով էլ լկտիանում հայի տանն ապրես, հայ երեխուն մորթ ես, այդ ոնց կլինի։ Դե մեր ջահելներն էլ ասացին՝ «Բոլա հերիքա, մեր էս երկիրը վերջապես մերը պիտի դարձնենք, թե չէ»։ Դարձրին, ջանիդ մատաղ, դարձրին։ Իմ երկու տղաներն էլ են սպանվել կռվում։ Էն մեկը հալաչեր էլ պսակվել, բայց մեծը 4 որբ թողեց հետևում։ Դե պահի մեծացրու։ Քանի մեր մարդը կար, ծանրությունը շատ չէինք զգում, բայց որ մեռավ, ինֆարկտից, ջանիդ մատաղ, ինֆարկտից։ Դու մեզ գնանոցս մի նայիր, մեր ճակատը քարից է։ Իսկ տղամարդիկ խիճիճ են։ Հունց Հե, դե մի կերպ դիմանում ենք հելի։ Հարսս ասում է. 70-ն էլ անցարամ էր, բա ամոթ չի, որ փողոցում ցախավել բռնես։ Ասում եմ, բա որ դու սեստրիցա, ջահել տեղովդ, հիվանների ոտի տակի գեղտն ես մաքրում, ամոթ չի։ Էն կլինի ամոթն ասում եմ, որ երեխեքը ոտաբոբի կուսոված գնան դպրոց։ Հա՞։ Չէ, ստանում ենք, բա ո՞նց չենք ստանում։ Թոշակել, նպաստել, բայց ջանիդ մատաղ։ Դրանով վեց շունչ պահել կլնի, կերածս էլ մի բան չի։ Էն էլ շատ անգամ բեռնիցս կտրում թորներին եմ տալիս։ Դասերից որ գալիս են, քաղցած ճտերի պես են վրա տալիս սեղանին։ Սիրտս մեկ-մեկ այնպես է լցվում, որ ուզում եմ մի բարձր տեղ կանգնեմ ու գոռամ. «Աժողովուրդ, ինձ էլ նախ շունչ ասեք, կասեք կախ շուն» շուն, հա, շուն, որ կաշվից դուրս է գալիս առողջ ցեղակիցներից յետ չընկնելու համար, բայց մեկա ամեն անգամ լանգույա տալիս մի ոտքի վրա։ ջանիդ մատաղ, խոսքով ընկա քեզ էլ ուշացրի։ Ինչ անեմ է, որ դու տկծում եմ, էլ սուսանել չի լինում։ Գնա ջանիդ մատաղ, գնա։ Ես էլ էսա էս պատառնա մնացել, սրբեմ վերջացնեմ, ավել մավելս հավաքեմ տուն գնամ, որ երեխոց համար ուտելու բան պատրաստեմ, մերն աշխատանքի է։